Sestdienā, kad sēņot gāju satikt divu večeņus. Ha! Vecās prasa, kur tad ej? Atšujas, saku vecām. Ha! Liecos pakaļ baravikai, iebraucu ar roku sūdā. Ha! Draugs man teica, nā salfietki, es paņem ar. Ha! Sēns, sēns, sēns garšo man. Izkāpjam uz ceļa priekšā resnas lācis guļ. Oho! Pārbies līdz nāvai, es ielicu mašīnā un prom. Ha! Draugs mans palika tur mežā, gan jau viņam lācis iekoda kedā. Ha! Pie galda ēdu sēņu mērķi, skatos TV ziņas. Sēnes, sēnes, sēnes garšo man. Draugs mans tur bez kedām kājās bēg no lāča. Ieskrien mājās. Sēnes, sēnes, sēnes garšo man. Sēnes, sēnes, sēnes garšo man. Sēnes, sēnes, sēnes garšo man. Sēnes, sēnes, sēnes garšo man.